da zuciya da kuma gangar jiki aina fi duniya wal akhira anan gidan duniya da ma gobe gobe alkiyama cutarwar saban Allah ba ta tsaya ba a duniya kadai a alqiyama ma Allah subhanahu Ta'ala zai sa mutun ya girbi abin da ya shuka na saban Allah to sai malam zai ambato mana ababen sai ce faminha abana barin na daga cikin tasirin saban Allah wa dan annabi Adam da yake yi a jikinsa da zuciya hirmanul ilmi shine ana hana masa ilimi wani ilimi ake nihi domin al-ilmu ilmani al-ilmu ilmani ilimi biyu akwai ilimi al-ilmu shar'i akwai ilimi na shari'a sanin hukunce hukunce sanin yadda za a bota wa Allah sanin Allah subhanahu wataala wannan ilimi ne na shari'a wanda kuma ana neman duniya da lahira da shi sannan kuma akwai ilimi wanda yake na duniya wanda shi ilimi ne kawai ya amfanin sa, ilimi ne na kasuwanci ilimi ne na kasuwanci ina fatan mu fahimta to wanne daga cikin ilimi ne idan mutum yana sabon Allah Allah ke hana sa shine al-ilmu shar'i ilimi na shari'a idan mutum ya kasance yana aiwatar da saban Allah to Allah yana haranta masa ilimin shari'a fa innal ilma nurun ya Allah fil qalb domin shi ilimi haske ne da Allah yake jefa sa a zuciya sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne Allah yake sanya wannan hasken a zuciyar wanda Allah ya ga dama haddace alqur'ani da sanin ma'anarsa wani haske ne da Allah yake sanya sa a zuciyar wanda ya ga dama sanin fiqhu sanin tarihin manzon Allah da sahabbai sallallahu alaihi sallam, sanin nahawu sanin kaza da kaza da kaza duka wannan ilimi ne na shari'a da Allah yake jefa sa a zuciyar dan annabi Adam ba dubaraka bace da kwarewarka da kuma nacewarka bancin da kuma akwai dabawa ta Allah subhanahu wataala to shi Allah ilimi na shari'a Allah ne yake jefa sa a zuciyar dan annabi Adam wal ma'siyatu tutfi'u an nura shi kuma saban Allah yana to yana kashe wannan wannan hasken yadda ka san idan mutum ya kunna wuta fiye da itace suke da ci in ka zuba musu ruwa to wutar mutuwa take yi ko to haka idan mutum yana saban Allah to kamar yana kashe wani ilimi da Allah ya basa alan koda kaga mutum yana karatu ko yana yana karatu ko yayi karatu ya samu kuma karatun amma kuma yana saban Allah to in ka tsaya ka bibiya zaga babu albarka karatun tare da shi zaga shi mutum ne ghairu mu'taraf eh, ghairu muhtaram mutum ne wanda ba a kimanta sa ba a girmama sa ba tasirin karatun a sa ba ka ganin abun ka ji da kwarjini na masu karatu duk baya samu ina ba ta mu fahimta mala yace walamma jalasa al-imamu shafi'i bayna yaday malik lokacin da al-imamu shafi'i ya zauna tsakanin gun ya zauna gaban al-imamu malik al-imamu shafi'i idris an-nu'man bin idris yayi karatu wajen al-imamu imamu malik bin anas imamu darul hijra radiyallahu anhu ko kun bayyana shafi ɗalibin al'imamu maliki ne imamu maliki ya karantar da imamu shafi'i to al'imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala lokacin da ya zauna gaban al'imam malik wa ƙara alaihi sai ya karanta ai wa ƙara alaihi malik malik ya yi masa karatu ƙa'ida in ji malamai al'imamu malik in ka zo majalisinsa karatu to ba shi ke karanta maka yana fassara ba a kai za ka karanta yana maka karatun amma lokacin da al'imamu ashafi ya je karatu wajen al'imamu malik ya baro garinsu maka kenan ko ya zo madina domin malik ya rayu a garin madina shi kuma imamu shafi asalinsa mutumin maka ne to ya zo ya zo abin nan ya zo wajen imamu malik a madina da ya zo wajen maliku maliku shi ya karantar da shi muwadda amma kaida ta malai in ka zo ka bude littafi zaka karanta ne malai maka bayani amma shi Maliku da shafi'i ya zo karatu wajensa sai ya zaunar da shi shi ke karantawa yana masa bayani kuna ina ba da kuna fahimta to wa qara'a alaihi lokacin da imam malik ya karanta masa karatun a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnat fitnatihi abin da ya gani na ƙwazo da fa'inta da baiwa ta al'imamu shafi ta birgasa wa tawakkudi zaka'ihi da kuma kaifin yadda ƙwaƙwalwarsa take caji take ta shi ta tawakkudi zaka'ihi yadda ƙwaƙwalwar take caji kamar kana sa mai yanzu portable in ka sa ta a wuta za ga percentage kinta yana mi yana ƙaruwa ko haka idan ka sa itace cikin wuta zaka bela tana mi tana tashi to shi imamu shafi'i imamu shafi'i kokolwarsa tana ja ala musu ta imamu shafi'i in yaje sayan littafai sai da masu littafi suka gane sa in yaje ya ce akwai littafi kaza ka ce eh in ya ansa in ya ka, kin ya kare maka yana duddubawa sai ya ce maka ya kare ba wanda suka da yake bukata ya haddace abinda ya haddace <laughs> ko mun fahimta shi zume kin fashi kin yake ya haddace karatun an ya tare eh imamu shafi kenan ko in ya kalla kawai yana kallo yi zume kin fashi kin ya haddace kaga kokola tana mi tana ja Allah ya arzuta mu da irin wa'annan kwakwalan wa kamali fahmihi da kuma yadda yake fahimtar darasi da kyawu in yana in ana masa darasi yana ganewa kuma zai gane ma wataƙila in zai maka sharhi to sai ya ƙara maka da da malam bai faɗa maka ba ko kun fahimta in ya zo zai maka sharhi za ku karatu gaban malam amma in ya tashi maka sharhi sai maka sharhin da malam ma ya dan tauye wasu ababe a ciki akwai fa'inta mai tsattsiya tare da shi fa qala sai al-imam malik ya ce da shi yace da wa yace da al-imam shafi. inni ara Allah inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura yace imam shafi'i ni fa ina ganin Allah ya sanya wani haske a cikin zuciyarka Allah ya jefa wani haske a zuciyarka ta an fara maka ka rike ka kare ya haddace alqur'ani mai girma bai ta shekara 10 ba a duniya ya haddace wada imam malik bai shekara 13 ba a duniya shekaru 13 lokacin da lokacin da ga shekara 20 da wani abu ko da dai da zuwa uku. an yarda a maka duk mai fatawa ya tambaye sa an yarda ba ya zama mufti ko kun baita <laughs> a shekara 20 da an kai an yarda duk mai wata fatawa a duniya a maka in ka zo kawai ka tambaye shafi zai baka ansa ina ba kun baita Allah ya dace da mu da babban dalibin imamu malik ne shi yasa malam zaka ji cewa ya ce maka akhbarani domin akwai tsakanin akhbara da haddasani haddasna malik ya rabu mutu daga kuma akhbarana malik to imam malik ya ce wa shafi ni fa ina ganin Allah ya jefa haske a zuciyarka kada ka kashe a wannan hasken da sabon Allah kada ka yarda ka zamanto mai sabon Allah sai wannan hasken da Allah ya sanya maka sai ya dushe sai ya dushe wa qala shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i yana cewa shakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi al-imam shafi'i yake cewa shakautu ila waqi'i su'a hifzi na na kai ƙara ta ta mummunar haddata kamar in na hada ta abu yana kuncewa wajen malami yana ake cewa alwaki' alwaki' malamin al-Imam Shafi'i ne domin su magabata ba irin mu bane kai ya ga tambaye ka duka duka malamin kanawa nawa dai biyu uku ka ƙare sai gaske malami yana da malaman su kada shi sama da malami 200 da ya yi karatu karatu wajensu ko kuma bai da za ka da malami yana da ɗalib malaman da su karantar da shi ya karatun hadisi wajen wani ya yi karatun fiqh wajen wani ya yi karatu wajen wani ya yi karatu wajen wani sai ya tara malami sama da 200 to yake cewa na kai karar waton mummuna rishin haddace abin da nake yi zuwa ga malami na alwaqi fa arshadani ila tarkil ma'asi sai dora ni akan hanyar cewa ni daina sabon Allah wa qala sai ce wa ala alam bi anna ilma nur fadlun yace ka sani ba lalle shi ilimi wannan karatun wata falala ce wata baiwa ce wata ni'ima ce wa fadlullahi la yu'tahu asim shi kuma Allah baya bada falalarsa da wanda yake sabansa malaman tarihi suka ce wannan abiyatin ana dangana su wa Imam Shafi'i amma amma wannan maganar akwai duba a cikin ta saboda dukkanin malaman suka rubuta tarjumar Imam Shafi'i su taba rubuto cewa an samu matsala ta matsala hadda abinda ya harce ya kunce masa ba duka malaman suka yi rubutu akan Imam Shafi'i gaba ɗaya gab suka yi tarjumar al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala ba wani ɗaya daga cikinsu da ya kawo cewa al-Imam Shafi an taɓa wani lokaci da abin da ya hada ce ya kunce masa suka ce laka wannan abiyatin kuskure ne danganta su wa Imam Shafi alaihi rahmatullahi ta'ala ko kun karatu al dai saban Allah yana sanya Allah ya hana wa mutum ilimi na shari'a ko da an baka ilimin sai ka tara shi babu fahimta. a tara maka ga tarin karatu kai zaka karanta ka fassara amma kuma babu babu alamar karatu wa ida ga jikinka duk wanda ya kalle ka bai maka kallon malami kallon ta shaye yake maka dalilin sabo Allah ke jaye wannan abu daga lokacin kaga mutun yayi karatu na addini al'umma ba ta masa kallon malami to ka sa a ranka cewa wannan mutun sabon Allah ne yake yi inji ibn al-qayyim da yasa Allah ya haranta masa wannan abun domin ai su masu karatu Allah ya daga daga su yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin ba a lahira ba har a duniya Allah daga darajar malamai wallahi har a duniya Allah daga darajar su idan ga malami bai da daraja a idan mutane kowa zai faɗi abin da yake so a kansa ko to in ba yana bin son ransa ba kuma yana wani aiki na sabon Allah da ba wanda ya sani Allah ya kare mu mala yace wa minha daga cikin tasirin sabon Allah har yau hirmanur rizqi shine Allah ya haranta wa mutum arziki idan aka ce arziki jama'a al-arzaq kathira la ta'ud wa la tuhsa arzikin Allah yana da yawa ba sa kil ba ka rike su wani fa in ji an ce arziki kawai abin da yake zo masa a tunaninsa kudi ba kudi ba kadai ne arziki ba kuɗi ba kaɗai ne arziki lafiya arziki ce ‘ya'ya arziki ne mace ta gari arziki ne Allah ya tado ka gidan mutunci ma arziki ne haka ne ka taso a gidan mutunci ma wallahi arziki ne Allah ya hada ka da mutanen kirki abokanai nagartatu shi ma arziki ne wallahi arziki ne ba karami ba Allah ya ilmantar da kai addini arziki ne haka ne ubangiji ya sa maka ya sa maka a gasa akwai da shi bai yi karatu ba bai kudi kuma bai mulki ba amma abun girmamawa ne yana da daraja da kima a cikin mutane shi ma wannan arziki ne to saban Allah yana sanya Allah ya haranta wa mutum arzikinsa kuma kowane daga cikin arzikin gaba daya malam yake cewa wa Musnad ya zo a cikin musnad al-imam ahmad innal abda la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibu tabbas dan annabi adam Allah yana toshe arzikin sa ta dalilin sabon Allah da yake yi Allah yana hana wa mutum wani abu na arziki dalilin sabon Allah da yake yi wani ma zai ga yana sabon Allah kuma Allah ya bashi istidraji Allah yake masa duk da malamai suka ce wannan hadisin abin a siffar sanadi bai inganta ba amma a siffar a ma'ana ya tabbata amma isnadin sa akwai abun dubi a ciki amma ma'anarsa kuma lafiya lau ciki Allah yana haranta wa mutum arziki dalilin sabon Allah wani Allah daga cewa ai kana sabon Allah kuma Allah yana ƙara maka to manzon Allah idan kaga Allah yana bude ma wanda ke sabansa kofofin arziki Allah yana masa istidraji ne Allah ya shigo shigo ba zurhi ne su dai Allah ce wa umli lahum inna kaidi mati wani Allah kuma kana saban Allah arzikin da ya kamata shi ba shi ya kamata shi ka misali sai zaman to Allah ya tsara abiran cewa za a dinga za ka dinga samun duk wuni za ka dinga samun miliyan guda riba sai zaman to kana wani sabon Allah sai Allah ya taushe sai a ce a baka jika ɗari sai kuma kai kana ganin ka samu shi kuma abun da ya kamata ka samu a wajen Allah ba shi bane ka samu a wajen Allah miliyan ɗaya ce ka samu amma jika 900 jika 900 dalilin sabon Allah Allah ya haranta maka su ga baka sani ba ko kun bayyana wala Allah cikin diyanka Allah ya saboda wala Allah mahaddata alqur'ani ne za a yi amma dalilin sabon Allah sai Allah ya taushe wannan abu tasirin sabon Allah yana tasiri akan dan annabi Adam duka wani arziki Allah yana toshe maka shi malaka cewa wa qad taqaddama wannan isnad wannan takhrijin hadisin malaka ya riga mun yi riga mun bayanin hadisin tuntuni waka kama anna taqwallahi majlabatul lirrizqi yana kasancewa jin tsoron Allah yana jayo arziki jin tsoron Allah yana mi yana jayo arziki ku lura ba jin tsoron Allah yana jayo mutum arziki kowanne ka dora in ka ji tsoron Allah Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama da a ce mutanen alƙarya sun yi imani suka ji tsoron Allah da Allah ya bude musu ƙofofin albarkokin sammai da Allah ya zuba musu da arzikinsa ina ba da mafahimta kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka tsoron Allah sai Allah ya arzuta ka ta inda baka tsammani daga jin tsoron Allah yana jayo arziki Allah ka sanya wa cikin ka masu jin tsoron ka mala ce fatarku taqwa majlabatul lil faqri haka barin jin tsoron Allah yana jayo talauci ka san akwai wani wanda Allah ya bashi kuɗi likit da hannu amma talaka ne akwai masu kuɗi talakawa kuma akwai talakawa masu kuɗi akwai mai kuɗi talaka kuma akwai talaka mai kuɗi waye talaka mai kuɗi waye mai kuɗi talaka mai kuɗi talaka shine wanda Allah zai ba dukiya ƙasa amma ba zai iya more ta ba bai ci ba shi kansa bai ci balantana ya ciyar da wani waye talakan da yake da kuɗi shine wanda Allah bai bashi ba amma da wadatar zuci zai ci kuma ya taimaka mu wani sa to idan in ka ka bibiyi mutanen da Allah ya ba su kuɗi ta hannu suna da kuɗi ta yawa amma kaga babu rigar kwarai ba mashinkin kwarai ba gidan kwarai diyansa kamar kamar marayu to wallahi in ka sa dogon bincike sai ka gano cewa sabon Allah yake ba jin tsoron Allah cikin al'amuransa, in har za ka ji tsoron Allah to Allah baya kuntata mu masu jin tsoron sa. a kullum mai jin tsoron Allah sai kuna fahimta ba ni ba ina hararo wasu abubuwa daga nan <laughs> kuna hararo kuma ina hararo wasu abubuwa a ka tsaya ka lura duk wanda ka sani mai kuɗi ne wanda an bai iya ci bai iya ci ya hidda ya tsaye a ci nama gidansa a sha exotic ya sa gizna ya kece reni ya karya hula da kyawu eh matarsa ta sa tsadaddar a tamba diyansa gansu kwas kwas ya biya ma ɗiyansa lakwal ta eh, alfarma wuri na karatu na alfarma to in ka ga bai iyawa shi bai ci balantana ya ci maka kuma ga kuɗin ƙasa kuma kullun tarawa ake yi to in ka tsaya kaga babu jin tsoron Allah cikin al'amarinsa in akwai jin tsoron Allah to ba yadda za a yi Allah ya barka mutaci ba yayewa sai ga ai Allah ya maka ai ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza sai ga mutun ya tara kuɗi aikin hajji ga gashi tahiya mutun ga mutun ya tara sama da miliyan 50 amma ya kasa tahiya aikin hajji talakkan mai kudi kenan Allah ya rufa mana asiri yanzu kun baci karatun ko da ka jin tsoron Allah yana jayo arziki haka ma saban Allah yana jayo talauci Allah ya kare mu sai ba ki cewa famastujliba rizqullahi bi tarkil tarkil ma'asi ba wani abu da yake jayo arzikin Allah kamar mutun ya bar saban Allah fiye da kamar saban Allah ai idan ka daina saba ma Allah to kana jayo arzikin Allah subhanahu wataala ne domin shi Allah baya baya abudan ya kuntata shi duk abin da zai yi akwai hikima da adalci a ciki sai dai kuma akwai wasu zaka gansu sun ji tsoron Allah amma kuma Allah ya bar su a da suke talakawa wallahi akwai hikima a cikin wannan wala Allah in aka baka wannan kudin sallar subahin za ta maka wuya sada zumunta zai maka wuya da da yar jika ka kuma za ka yi da jika ɗaya jika biyu ka bada kyauta in suka taru sai ka ta jin wuya kana ganin mutane duk sai da ake neman kuɗi ba ka fahimta to Allah yana son ka da alkhairin sai a barka a talakkan ka dinga fitowa sallar subahin baka fargaba yanzu ko akwai mai kuɗin da wallahi ba ya aita sallar subahin jin ba yake yana fitowa za a toshe shi hukumanta to amma in Allah yana son ka da alkhairi sai ya barke da kake zuwa karatun nan sai in Allah ya ga dama yana son ka dinga zawwa sai ya barka a talakan akwai wanda lokacin ka fara lisahin miliyan 100 sai ga baka da lokacin zuwa makaranta ka zauna kai karatu ana harka ta miliyan 100 lamuka sun shigo nan sun shigo can sun shigo can wani yake ka za a yi bar sama sai ga hankalinka baya ma a makarantar alkhairin da ake samu kai yau ka dina samun sa hukumar karatun ko Allah ya dace da mu malai yake cewa wa minha abu na uku da malam zai ambata muna daga cikin tasirin sabon Allah mala ce wahshatun yajiduha al'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah la tuwazinuha wa la tufariq wa la tuqarinuha ladhatun asala shine kadaici da takaici da kunci da fargaba da mutum yake samu tsakaninsa da Allah subhanahu wa Allah yana sanya fargaba da firgici da takeici da kunci a zuciyar wanda yake sabon Allah. Tasirin sabon Allah, sabon Allah na tasiri ta hanyar jayo mutum ya ya nan ya firgita ya tafargaba a zuciya ya kasa natsuwa. tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan firgicin da kuma fargaban da yake yi la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladda duk yadda kake gari ra cikin jin dadi da wadata to shi ra cikin kunci na rayuwa ne ko kun baita akwai mutane da duk kake gari su Allah ya bude musu suna cikin jin dadi da za a bude maka damuwar da take cikin zuciyarsu to mala akwai matsala wani fa in aka dora maka damuwarsa wallahi alazim wallahi alazim baka iya barci barci ba za ka iya ba wannan fa duniyar zuciyarka ba za ta iya doka ba fashewa za ta yi to baraka ce wa minha na daga cikin tasirin sabon Allah wahshatun yajidu al-asi fi qalbihi fargaba da tirkici da kadaici da mutum yake samu a zuciyarsa shi wanda yake sabon Allah bainahu wa bain Allah tsakaninsa da Allah subhanahu wataala sai zama tsakaninsa da Allah shi bayar bayar tsuwa a rayuwa kuma duk yadda ya samu duniya aka bashi ko mulki ko kuɗi ko a'a ko duk wata nema da Allah yake wa mutum ba za a kwatanta ba ba za ta kai damuwar da yake ciki ba da kuncin da yake ciki da fargaba saboda dalilin sabon Allah subhanahu wataala wala wajtama'at lahu ladzatu dunya bi asriha malaci koda za a tattara masa dukkanin wani dangin jin dadin duniya gaba daya duk wata ni'ima da ake kira ni'ima a duniya da Allah yake ni'imtar da mutum a hada masa ita to shi fa ba zai ci wannan ni'imar ba akwai kunci ba zai rubuta kunci ba a rayuwa zuciya tana cike da fargaba da da firgici da rishin natsuwa sai malaka cewa lam tafi bitilkal wahsha ba za ta ba gusar da wancan firgicin ba da wancan fargabar da kadaici da yake ciki na zuciyarsa sai ce wa hadha amrul la yahissu bihi illa ma fi qalbihi hayatun wannan al'amari ne na in mutun yayin sabon Allah shiga cikin firgici da fargaba da rashin natsuwa al'amari ne wanda ba kowa ba yake samu shi sai wanda a zuciyarsa akwai rayuwa sai wanda yake rayayyen mutum ba matacce ba wanda yake rayi ma'ana wanda yake mutum mai imani mai imani ne kadai in yayi sabon Allah sai ya kasa natsuwa sai ta jin ba daɗi a ransa ya kasa natsuwa ya kasa jin daɗi ko kun fahimta amma namun shi wanda ke ɗan duniya ko ya ce na ganin to ai ba wani abu ne ba wani abu mai girma bane ai kaza da kaza da kaza ne yariya ce ba taba sabon Allah ba in ta je ta yi sabon Allah sai ganta a firgici take kula fahimta Allah ya ya sanya mata fargaba da firgici a zuciya sai da kasa natsuwa Allah ya rufa muna asiri mala ce wa mal jurhin bi mayyitin ilam wa ma bi jurhin bi mayyitin ilam wanda ya mutu wanda yake matacce ko da ya ji rauni zai ji ciyo idan mutum ya mutu aka ce wane ya mutu dan Allah in aka yanka sa ko aka aka fasa masa kai zai ji ciwo me yasa saboda bai da rayuwa to haka wanda zuciyarsa ta rike ta lalace shi ko ya sabon Allah bai jin kadaici da firgici da damuwa a zuciyarsa amma in har kaga in kai sabon Allah kana shiga cikin firgici da takaici da fargaba to kasancewa zuciyar rayayya ce ba mutacciya ba ce shi ne ma ce wa da turhin bi mayyitin ilam wanda ya riga ya kwanta dama ko da ya ji rauni ba wani ciwo da yake ci haka mutumin banza ko yayi yi sabon Allah ma shi abun ya zo masa jiki a rayuwa baya shiga cikin damuwa ina fatar mun fahimta Allah ya rufa mana asiri mana akwai misalai da dama da za a tsaya ta fito da waɗannan misalan ko to al'amarin sai ya baka mamaki malike cewa falaulam yutraki dhunubu illa hadran min wuqu'i tilka alwahshati lakana al'aqilu hariyan bi da a ce dalilin da zai sa mutun ya bar saban Allah shine kawai gudun kada ya fada cikin firgici da fargaba to da ya kamata mutum mai hankali ya rabu da sabon Allah subhanahu wataala wallahi zaka akwai mutane da zaka ga suna zaune daga mutum ya fashe da kuka yana hawaye yana hawaye kuma misali cikin zamanin annabi Muhammad akwai wanda ana zaune sai ga ya fashe da kuka aka tambaye shi lafiya yace ya tuna wani aika aika da yayi a jahiliya me ya faru yace mu mun kasance muna kyamar 'ya'ya mata yace an haihuwa min diya mace tun da aka haihi da cikin damuwa da sakaici da bakin ciki dake na haihuwarta sai nake tunanin wace hanya ya kamata rabi na rabu da ita sai daga cewa bari ta bari har ta girma har ta dan kama jiki irin ta kai shekara tara goma sha malam sai ya ɗauki diga ko kwasa yayi bakin daji da ita da ita da wannan yariyar yaje ya haƙa rami ya gina rami yace ina gina rami tana shafe min zuwa tana ba gaisuwa yace a ƙarshe sai na yi da wani tsumma a rami na ce ta je ta ɗauko wannan tsumma sai ta shiga sai na biye mata da ƙasa yace ina jin ta tana kuwa har ta ɗauke rayuwa kaga wannan abun ya zai masa mi damuwa yake kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam so ko yanzu akwai mutane da dama da suna nan Allah ɗaya ya san irin damuwa da fargaba da take ciki ciki wanda dalili na saban Allah kai ne da suka aiwatar sati da gabata mun ba da labarin wanda ya sanar so ɗaya ko aka yi masa nawa aka yi masa uku eh ya ce Allah ɗaya ne na yi Allah ɗaya ne fa na yi Allah ya rufa mana asiri malaike ke cewa فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل عاقل حريا بتركها دا أتي dan annabi adam zai bar sabon Allah ne kawai saboda kada ya shiga cikin fargaba da firgici na zuciya to da ya kamata in akwai hankali a ce ka rabu da wannan sabon Allah ka rabu ka bar shi saboda kada ka kasa samun natsuwa ana zaune kana cikin damuwa kana cikin firgici da takaici Allah ya kare mu wa shaka rajulun ila badil arifi wani mutum ya kai karar kansa wajen wani daga cikin malamai yana kai yana koke ya ce ashakwa shine koke yana koken eh, wahsha rigici da kuma fargaba da yake ciki na zuciya yajidu hafi nafsi dake jin wannan abun a ransa shi ko da shi in yana zaune a cikin damuwa da firgici sai je wajen mala ya aka maka Allah ga damuwa ta in na zauna in na zauna fa ni abin da nake kullun cikin firgici da fargaba nake ba na da natsuwa sai mala ya ce shine sai yake cewa fa qala lahu sai mala ya ce da shi idza kunta qad auhashtak auhashtaka adh-dhunub fad'aha idza shi'ta wasta'disa yace idan kai idan har sabon Allah ne ya sanya ka kake jin fargaba da firgici a zuciyarka a rayuwarka to ka rabu da sabon Allah mana sai ka huta ko kun baita in sabon Allah ne dalilin da yake jayo maka firgici da fargaba to ka rabar ka raba kanka da sabon Allah sai ka ji eh, ka samu dacewa da natsuwa a zuciya zamu zo nan ga magabata akwai wanda shi ko in ya samu Allah to wallahi alazim ko akwai wanda in ya sabon Allah dalilin sabon Allah sai Allah ya haranta masa tahiyya sallar subahi mutum ne mai kokarin tahiyya sallah kana da kuka kullu da kyau so tari akwai abin da zaka wa Allah na laihi sai Allah ya hana kai baya bukatar ganin ka a masallaci da rene da komi sun zuwa duka uku su ta kuka amma Allah ya hana maka tashi saboda Allah bai buƙatar ganin ka an haranta maka wannan ibadar akwai wani dalilin sabon Allah za a zo ana neman taimako za a yi wani aikin alkhairi kana da halin kai amma sai Allah ya ce bai bukata kana son kai amma sai kuma kawai kaga ai gaskiya kuɗin nan da ka, ka kai sai ka kawai ka so ta hanya Allah ne bai raba kawai malami Allah ne bai raba bai bukatar wannan abun ne to ka bincike kanka sabon Allah ke jayi wannan abu Allah ya sa mun fahimta Allah akwai magana fa malik ke cewa walaysa alal qalbi amaru min wahshati dhanbi al dhanbi ba ce ba wani abu mafi muni mafi daci mafi daci akan akan fiye da saban abin nan kadaici da fargaba da firgici na zunubi akan zunubi fallahu almusta'an muna neman taimakon Allah ashe zinibi yawaita zinibi akan zinibi yana sanya zuciyar mutum ta zama to cikin kadaici da firgici da fargaba da rashin natsuwa kaga mutum gashi duk ya gigice wallahi duk ya gigice mace ga rashin gida a hudu mace huka a gida amma duk ya gigice duk ya gigice kawai yana ne an yara yan yara ke bai gashi yara kuma na ina na bakin tasha na bakin mes suke birge shi ba kuma ita Allah ba gigice ce ta kai da kuɗin ka karasa ba wanda za sai an tasha yan mace tsakani ba da Allah wannan ba gigi cewa bace wahsha ce duke kawo wannan wallahi lazim wahsha ce ina ba ta ku bace karatun mala ya ce wa mina na daga ciki asari asari ma'asi tasirin saban Allah har yau da yake a cikin a mutum al-wahshatu allati tahsulu bainahu wa bainan nasi firgici da fargaba da kadaici da ke shiga tsakaninsu da mutane in ya shiga cikin mutane baya da natsuwa sai yana ganin kamar za a nuna shi akwai lokacin da mutum zai wani abu sai ga in ya shigo cikin mutane kamar da an yi magana sai ji kamar da shi da ake to kun san me yake kawo wannan abu shi wannan abu shi ake cewa alwahshatu alwahsha allati tahsulu bainal mar'i wan nas firgishin da ke shiga tsakaninka da mutane kalilin sabo Allah sai Allah ya hana maka nasuwa da an fara magana abu kaza da kaza sai ka ji mutum ya ce ai da shi na aiki akwai wanda fa liman ne yana kudu ba a mimbarin juma'a yana bayanin zina da hukunci da masu zina sai kawai na no wani ya ga irin yana nan ana kasa na hudu ba da nuna hannaye ko sai da nuna wani akan ya ce wallahi su ɗaya ne yi. <laughs> aka ce mai walkin kare bai jiran <laughs> ar kuma bukatun to wannan wahsha ce kaɗai da da firgici da fargaba da Allah yake sanya shi a zuciyar wanda yake samun Allah tsakanin shi da mutane da an fara yi su ta gubari bari kenan kuma an zo an ce makaza ayi da kai da shi da ake ai ba ni kada yake yi ba to kuma ba alhali ba a ce kai ba Allah rufa mana asiri mal ce wala sai ma ahlul khairi minhum musamman ma ma'abuta alkhairi fa innahu yajidu wahshatan bainahu wa bainahum domin shi yana samun kadaici da fargaba da firgici da takaici tsakaninsu da mutane wa ma wa kullama quyat tilkal wahsha ba'uda minhum duk lokacin da wannan kadaicin da fargabar ta tsanaita ta yi ƙarfi sai ga bai zama cikin mutane sai ga yana ba wuyar saboda da an zo a cikin mutane sai ga ba wanda za a yi fira sai shi sai ga kamar da shi na ake kullum sai ga bai ma shawar zama da mutane in har kadaicin ya yawaita da fargabar ta yi wa mutum yawa a zuciya to sai ya sanya ma baya iya zama a cikin mutane sai ya yi nisa da mutane wa min mujalasatihim kuma ya nisantar zama da su mali yace wa hurima barakatal intifa'i bihim sai kuma Allah ya haranta ne albarka zama da mutane ai duk wanda aka harantawa zama da mutane mala an dauko ji dali kamar yanzu a ce kai misali a ce kai kawai shikenan kai sati kai ba sati ba kai kwana uku sasanduzar ne ko mutum ya sasanduzar kaka ce ma kowa i ka wanda ce maka i ba whatsapp ba facebook ba tiktok ba komi waya hannu a amshe maka ba wanda za ka yi wa magana kun ba wanda zai maka magana a ce kai kwana uku imagine ya damuwar za ta kasance a tattar da ke ko mai da to sabon Allah yana sanya Allah ya haranta wa mutum zama cikin mutane sai ga bai zama da an zo sai ga kamar da shi na aiki sai kullun ya koma kawai da ya kutar a kunne ko kuma a'a shi a cikin daki ko kuma da portable yana kalle kalle sai zama to kuma wannan kallon da ke kuma ƙara sabon Allah yake yi eh sai ga to bari tun da in ya shiga cikin mutane ana yi da shi bari ta kalle India sai ta sayan mati da yana kallo kafin ya tashi duk ya ɓaci <laughs> <laughs> Allah shi yayi mu da kun bai da kaga tabaqan an an tabaqi kenan Allah ya rafa sabon Allah malace to sai a haranta masa zama albarkar amfanuwa da mutane cuɗanya da mutane akwai albarka duk da kai sai ka karu da wani sai kuma wani ya karu da kai duk da ganin kanka kai ba kowa ba kai ba wani ba wallahi dubu na amfanuwa da kuma kana amfani da dubu mutum ya daina rena kansa ka dina rena kanka domin idan kana son al'umma ta kimanta ka sai ka kimanta kanka sannan a kimanta ka zaka ka kimanta kanka dan ka samu kima a idan mutane ina ba da kumbanci karatun ko masha Allah to Allah yana haranta musu albarka ta amfanuwa da mutane cinikanya ma ai amfanuwa ne ko karatu ma amfanuwa ne akwai tayin zaka yi za a yi maka ayi shadi ai dariya shi ma wata amfani ne kana rage wani tansiyo na abu ne wani susi na rayuwa ya bisa kake ganin marar lafiya ya fi muni ya fi damuwa cikin dare bisa kowane lokaci Saboda duk masu jiyarsa kowa ya je ya kwanta shi kadai ne ko kuma ta mu shi shi kadai ake bari shi yasa yake damuwa kake ganin kamar shi lafiya ya tani da dare Saboda duk wanda ke jiya ka ya je ya kwanta malik ya cewa wa qarba min hizbi shaitan sai kuma ya kusanta daga ga shedan sai ga abokanansa duk mutanen banza ne sai ga cikin gari ya gagare shi zama yanzu kuma sai a koma hanyar university da zama fahimta sai ga kawo duk duniya ba inda ke buga shi sai lade duk duniya ba inda ke sai hanyar university to a cika mota da argila a doki kaya na kasan kwai suka ce kwaila cikaye suke cewa kusa cika yi in gashi ɗan hannu ya ce cika to ‘yar taba kenan sai da ke ‘yar taba ‘yar wasa kawai sai gaga kawai an koma hanyar yanzu in ka kama hanyar university ka ce sai abin ya baka mamaki sai ka ce wai ko to tawa ko garin musulmi ne ko ko arna ne ka ga suna an tahi kuma ba abin da ake sai zina ba kaga da wani ake alkhairi ba wani ba wani abu da ake na alkhairi iskanci kawai ake yi to miye ya kawo wannan dalilin sabon Allah wallahi azin ni na san mutanen da bai iya akwai mutum da bai iya awa da cikin gari wallahi duk rayuwar shi tana shan gari bai iya zama yana shigowa cikin gari damuwa ya ka kai tauye yake shi zaka ga za a sai a koma sabon gari a dauki wani dan gida soson kenzumin ko soson dimil sai ga da an tashi kawai an yi babban an yi akwai wani term suke amfani da shi an yi lodi <laughs> kusan lodi shi Allah zai kaza loji eh an yi loji kai ka tsammani mai tahiya ta ko a fallade ko talamsa <laughs> in ga sun ce loji to an da gici kane an yi gabas eh ko an yamma da ita kaga wannan duka dalilin sabon Allah ne sai Allah ya haranta musu zama cikin gari ba su iya zama cikin gari sai an koma ƙarshen ganin a zuna ana ci iskancin mutanen kirki mutum bai iya amfana da shi kuma in an jamfa sai a wuni ba a yi sallah ba sai a wuni ba a yi sallah ba da matan da mazan ba mai sallah ba yi ba su yi sai a wuni ba yi sallah ba malata bi qadri ma bu'ida min hizbir rahman gurgurdan yadda yake nisantar mutanen Allah kun tawagar Allah gurgurdan yake ƙara kusanci mutanen banza idan kana alaka da mutanen kware kana karatu to kana ƙara nisantar da mutanen banza ne idan kuma kana nisantar da mutanen kirki to kuma kana ƙara kusantar mutanen banza ne ko kuma bayyana in abokananka galiban mutanen kirki ne to mutanen banza ko da kana da su abu ta ba ta da ƙarfi in ko abokananka mutanen banza ne to ko da kana abokin mutanen kirki to kuma abu ta ba ta da ƙarfi to da mun gargo bi kadri ma eh, bi qadri mu'amala ne bainaka wa bain rabbik gurgurdan yadda kake mu'amala da ubangijinka gurgurdan yadda Allah yake hada ka da da mutanen kirki ko mutanen banza wallahi yanzu akwai wanda fa duk abokan su alaran momi ne duka kaf abokan su alaran momi ne mahaddatan alqur'ani ne in aka zauna ka ana tarwon ayoyi sai ga ji an doko wai kalmar alladina cikin qur'ani da ce ce to ajeru alladina ta kawowa ko innal ladina da nawani wa annal ladina da nawani ne kalmar ala cikin qur'ani da nawani kalmar ila cikin qur'ani da nawani ne wallahi ga cikin Qur'ani da nawa ne zai ga tana tana ta A kaga wannan abotar tana da mi ta dadi Wasu sai in aka zo aka jana duk ana ruwa hadisai ana garrama tsakanin Imam Malik Imam Shafi ya ce kaza mas'ala kaza da kaza da kaza har ma kaga ana baha ana ana raha da da wasa cikin al'amarin sai ka ji mutun ya ce to bunda ku mas'ala tambaya misali ni hukunci wanda sake matarsa saki ɗaya da rabi <laughs> to ya ne ya ne rabin saki yake sai a tattauna qadaya ilmiya sai a tattauna a tarwon dalilai ai malika sun ce kaza shafi'a sun ce kaza hanafila sun ce kaza kaga wannan abokanansa shi kuma wani abokanansa duk gaba da ta shaki da an da an zauna kawai ai ai jiya an yi kamu ai Allah na ya tsare da nayi haka <laughs> wallahi wani kuma da an zauna kawai abokanansa duka ƴan daba ne su kuma hirar mata ce ai ni na so irin mace kaza ai ta hai kaza ta hai kaza ta hai kaza daga duka firar kawai kenan to in kana auna kai waye kai a wajen Allah da abokananka ne su waye abokananka to matsayinka wajen Allah kenan ko kun bayyana in duk abokananka galiban majority mutanen kirki ne to har a wajen Allah kai ba mutanen kirki ne in kuma majority abokananka mutanen banza ne to har a wajen Allah ba mutanen wajen kai ba mutanen banza ne anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi Allah ya samu wani lafiya kuna fahimtar karatun jama'a ko masha Allah ce wa taqwi hadhihi al wahshatu hatta tastahkima sannan kuma wannan firgicin da fargaban da kadaici sai ya sai ya waita har yayi tasiri hukunci a kansa sai da mun toshi da kagansa kullun gashi ash'asa aghbara babu natsuwa tare da shi sai ga kamar matsalar jikabiyar biyar sai ta hana mai kwana matsala ta jikabiyar in ya shiga sai ta hana mai kwana ta iyali da gida kawai sai kai yana rawwa akwai fa wanda wallahi al'adun tsawar babu yarda tsakaninsa da iyalinsa in ta zo in ya zo gida in ya fita tufafi wallahi sai ta san sana ta jiya ya ko shi kada ba a ba bari <laughs> a shaga duk da yi sai an ɗauka an je in babu in babu ƙanshin turaren mace a cikinka? ai wannan shi kada azaba ne ka samu rashin yardan matarka a ce matar ku da shi wallahi shi kadin azaba ce Allah ya ruba mana asiri mala ce fataqa bainahu wa baina mar'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi fatarahu mutawahhishan min nafsihi sai ka gansa wannan wannan firgicin da fargaban da kuma karaicin ya abku tsakaninsa da matarsa sai zamanto tsakaninsa da matarsa ma babu yarda ba ta yarda da shi bai yarda ita ba ko humbanta tsakaninsa da matarsa babu yarda yanzu ba akwai wanda wallahi yana zaune in zai fitta kwat tana ta sa idan sai kai kwara ta bincika ta zo ga tana bincika Wannan kuma sai Allah ya sa mai ita ba ta yi amma kuma saboda shi yana sabon Allah yana yin abin da yake yana yin abin da ke da sabon Allah sai tsammanin shi ma kamar ita ce sai zaman to be da yarda da ita da ta aje portable ya doka da tabela bincika duk vokalkin ne sai ya saurara komai sai ya kalla ba yana bane hodan dan mutaba'a cewa Allah ya dora masa ya dinga bibiyar ta yana yi ne dan ko zai kama ta da wani namiji yana shi ma yake fira da ƴan matan kun baita kun ga wahsha ta mi ta abu ko anan haka kuma tsakanin su da ayyansa sai da mun tobe da natsuwa gashi da kudi amma bai iya ajiya cikin gida saboda akwai masu halin bera Allah wala zai akwai wanda bai iya gidan sa ba akwai wanda duk da kai duk da ba kuburwa ake ta masa ba duk da kai ajiye kudi sai ya dauko su da bayan yanzu yaran akwai yaran da akwai yaran da yanzu cikin yaran masu laga ga mutum zai ce ya nemo aljannu ko da su dinga sazo mai kuɗi su dinga ɗauko kuɗin uba suna kamai. mai kaga wahsha ta shiga tsakanin su ko sai zaman to bai yare da ta ko wanda fadiyan su suka dare suka jinga mai kashi suka mishi kuɗi iyan suka dare mai sa yana kwana suka dare mai shi kana muna wasa duka me dalilin sabon Allah ne tasirin sabon Allah ne sannan kuma tsakanin salama da ƴan uwa sai ga tsakanin shi da ƴan uwa kullun zargi bai karewa bai iya zuwa cikin uwa ne a zauna ya yi hira dangin shi bai da sai ga shi kamar ya ma yafe dangin ko dangin sun yafe sa kai har ta kai tsakaninsa da karan kansa ma bai da kashi ba har ta kai shi kansa yana tsoron kansa kaje ka ta kore <laughs> shi karan kansa bai yarda da kansa ba dalilin sabon Allah fatarahu mutawahhishan min nafsi sai kansa yana sauna da firgita da fargaban kansa da kansa sai ya ce wallahi ni kana tsoron kaina nake yi ai mun sani <laughs> malam ya ba mu labari mun sani ba sai ka faɗa ba wa qala ba'du wasu daga cikin magabata suna cewa inni la'asi Allah jini ina sabon Allah subhanahu wa ta'ala fa'ara zalika fi hulqi dabbati wa mar'ati sai in ga tasirin sabon Allah a dabba ta abun hawa na abun hawa na ma sai kasa min da'a doki na sai ya bijire min jaki na sai in yi in yi ya tahiya yadda na sawa ma Allah shi ma sai ya saba min a gida in na muka sawa ma Allah to duk yadda za a yi rikici da iyala sai mun yi kun ta sabon Allah yana jayo Allah ya ta ka kana ganin ka sai sabon moto sai ga samun Allah sai ka taho sai ka tafi unguwar da babu kowa sai Allah ya sa kai waci gaba da baya wallahi gaba da baya kaga dole kai ni ka jayo shi ko Allah ya sanya sai Allah ya kaddara maka kawai ka dan bar wuri kai tafiya ta kilke ta kilke kilometer sai isa sai kare maka kun babu kowa kuma Allah ya share masu biyowa duk Allah ya tsada su kamar an doke su ka wahala dabba ka ta wahala da kai kaga ke shi ke tuka ka amana suka kuma kana bi kana duka shi haka iyalinka sai Allah ya hana maka natsuwa da iyalinka duk wani jin daɗi da ake samu cikin aure kai sai Allah shi haranta maka to Allah ya kare mu da sabon Allah malam zai za wanda wa minha wa minha sun yi sun yi dari da malam zai ka muna to kuma ne ya kamata mu kwana ko insha Allah sati da wa sai mu dora da fatan abin da mun ka faɗa da gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh